Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksteni deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Labdien, labdien, rādiem arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un šajā dienas kateheizē tiekamies atkal, lai turpinātu sarunu par bīskapa pasturālajiem uzdevumiem baznīcā, lasot un pārdomājot otrā Vatikana koncila dokumentu, tieši šādu arī nosaukumu, un latīniski pieliektu klāt Kristus Dominus par bīskapa pasturālajiem pienākumiem. Un kā jau uh, Jūs droši vien izsekojāt līdzi. Mēs šobrīd lasām un pārdomājam par bīskapa uzdevumiem. Tas ir par mācīšanas uzdevumu, par svētdarīšanas un arī par vadīšanas uzdevumiem, kas bīskapam ir uzticēti. Un uh, iepazīsimies tad sīkāk ar to, kas tad tiek teikts, uz ko bīskapi tiek aicināti, iedrošināti savā, savā misijā, savā uzdevumā. Eh, bet pirms mēs ķeramies tam klāt, gribēju tikai atgādināt um, tas par to, ko jau mēs dzirdējām arī šajā um, īsajā džinglā par reizeknes um, raidītāja nomaiņu un vajadzību uh, to nomainīt tādēļ, ka tas ir sabojājies un nestrādā vairāk, un kad ir vajadzīgi 2,5 tūkstoši, lai to varētu izdarīt. Ja gadījumā tu uh, šobrīd mani klausies, un tev ir iespēja atbalstīt ar ziedojumu, um, lūdzu, lūdzu dari to, lai mēs varētu ātrāk nomainīt šo pagaidu raidītāju, kas ir uzstādīts reizeknē un um, iegūt um, spēcīgāku raidītāju. Šī mēneša vajadzībām mums vēl ir nepieciešami nedaudz virs 6000 e, eiro, ieskaitot šos 2,5 tūkstoši, kas ir uh, e, raidītājam uh, e, nepieciešami priekšreizeknis. Tā kā, ja tev ir iespēja atbalstīt mūs, tad uh, eju uz rādījumu arī Latviju mājaslapu, atrodu sadaļu ziedot un tur arī um, ehm, ehm, veikt savu ziedojumu atbilstoši tam, kā tev šķiet visi pieņemamākais. Ir gan ziedojuma telefona numurs, gan bankas konts, gan PayPal poga, pa kuru tad varat arī noziedot. Bet atgriežoties un uh, Eh, turpinot šo sarunu par bīskapa pastorālajiem uzdevumiem, eh, vēlos nedaudz, nedaudz tikai atgādināt to, par ko mēs jau vakar runājām, uzsākot šo sarunu par bīskapa vienu no galvenajiem uzdevumiem, un tas ir mācīšanas uzdevums. Uzdevums, kurā jāpasludina ir Kristus evaņģēlijas visai plašajai pasaulē, un, protams, jo īpaši bīskapa paša um, diecēzei, un līdz ar to arī jānostiprina uh, vai arī jāved pie ticības šie uh, cilvēki. Un to var darīt visdažādākos veidos, un par to, kādi ir šie uh, veidi, kā iepazīties ar kristīgo doktrīnu, tad mēs arī lasām uh, e, šobrīd. Un viena no tādām pamatdomām un atziņām, kas tiek teikta, ka kristīgo doktrīnu biskupam jā, jāiepazīstina veidā, kas atbilst konkrētajā laikmetā dzīvojošo cilvēku vajadzībām – Proti, veidā, kas sasaucas ar grūtībām un jautājumiem, kuri viņus visvairāk satrauc un nomāc. <clears throat> Tātad šis uzdevums pasludināt uh, prieka vēsti uh, cilvēkiem, uh, eh, evaņģēli vēsti cilvēkiem, uh, ir arī, protams, kaut kādā veidā jāieliek kontekstā, uh, lai, lai tas spētu efektīvāk uzrunāt cilvēkus. Un es domāju, tā jau ir tā diskusija, par ko mēs tik bieži un tik daudz kārt arī runājam, nu, kur ir problēma baznīcā, kāpēc mēs nespējam uzrunāt cilvēkus. Un eh, ļoti intuitīvi, manuprāt, pat mēs nonākam pie secinājuma, ka bieži vien iztrūkst tā eh, sasaisti ar eh, dzīves realitātēm. Mēs labprāt runājam par vis visādākām garīgām teoloģiskām tēmām un uh, un problemātikām, bet tās kaut kā varbūt tās līdz galam nemākam um, sasaistīt ar reālo cilvēka dzīves vajadzību, un iespējams tādēļ arī nedaudz tā kā uh, iztrūkst arī tā, tas efektīvu, e efektīgums tai vēstī, uh, ko pasludinam, bet šeit arī tiek ļoti skaidri norādīts, protams, vispirmām kārtām jau uh, uzsverot, ka uh, tas ir bīskapa uh, arī tāds pienākums būt ciešās attiecībās ar savu, ja patīk <laughs> ganām pulku, iespējams, ka šis termins arī nebūtu visatbilstošākais mūsdienu cilvēkam, ņemot vērā tās to jūtīgumu pret visdažādākajām lietām, gans un ganām uh, avju bars vai ganāmpulks, nu, jā, tie iespējams mūsdienās jau arī izklausās kā pilnīgi novecojuši un neatbilstoši. Bet katrā ziņā ieklausīties cilvēkos uh, um, ieklausītos viņu, ieklausīties viņu vajadzībās ar to, ar ko cilvēki dzīvo un kādas ir tās problēmas, kādi tie izaicinājumi ir, viens no bīskapa tādiem uzdevumiem, uz ko aicina ne tikai šis Vatikāna uh, dokuments sarakstīts pirms vairāk kā 60 gadiem, bet šobrīd arī pāvests Francisks savās uh, runās um, visdažādākos veidos aicina neaizmirst, uh, kad mums ir jāuzklausā un uh, un jābūt kopā ar cilvēkiem, lai iepazītu viņas vajadzības un līdz ar to arī spētu runāt par to aktualitāti, ar ko cilvēki dzīvo. Pieļauju, ka daži varbūt tās eh, arī teiktu, <clears throat> un tas attiecas, starp citu, tas attiecas, es domāju, arī bīskapa līdzstrādniekiem, tātad ar, uz priesteriem un, un diekoniem, kad eh, arī priesteriem un diekoniem eh, tādā paklausībā bīskapam vajag iepazīt šo savu sev uzticēto uh, tautas, dieva tautas daļu, draudzi, draudzi lai spētu tad arī uh, palīdzēt, atbalstīt, stiprināt un, un arī šo evaņģeli vēsti pasludināt, uh, nevis kā kaut ko abstraktu un uh, <clears throat> atrautu no realitātes, bet kā, uh, kā tiešām izrietošu arī no uh, cilvēku dzīves vajadzībām un, un pasludināt šo, uh, šo vēsti. Um, nu jā, bet uh, kā saprotam, tas ir arī liels izaicinājums un, un man uh, tagad uh, tā nāk prātā, ka es laikam daudz lietoju vārdu liels izaicinājums, bet ja tā palasam šos dokumentus, nu, citādāk nemaz tos nevar nosaukt, pat gribētos teikt, ir gan radikāli e, um, šie dokumenti un tas aicinājums, gan radikāls aicinājums, ir, ir arī e, tādas grupas, uh, Ehm, baznīcā, kas varbūt tās, ehm, nu, tieksim tā, konservatīvi orientētas grupas, kas uzskata, ka nekādā ziņā nekādas um, pielāgošanās vai, vai uh, uzklausīšanas cilvēku un vajadzību ņemšanas vērā nevar būt, jo evaņģēlija vēsts ir mūžīga un nemainīga, un līdz ar to viens, viss, kas atliek, ir vienkārši skaļāk uh, Eh, to pasludināt, bet nu, tā tas droši, droši vien tomēr arī līdz galam nestrādā. Un, un eh, pat ja arī patiesība nemainās, tad tomēr cilvēki mainās, un līdz ar to arī jāmaina tas, kā mēs uzrunājam uh, cilvēkus, un, un arī par kādām tēmām runājam ar cilvēkiem, lai, lai tā vēsts, evaņģēlī vēsts tiktu uh, nodota konkrētajās eh, vajadzībās un konkrētajās situācijās, kas tad mm, padarītu, eh, manuprāt, lasot šo eh, Vatikānu dokumentu arī šo vēsti tik arī efektīvāku uzrunājot cilvēkus. Turklāt bīskapiem, lasu tālāk šo dokumentu, ne tikai pašiem šī doktro, doktrīna jāsargā, bet jāmāca arī ticīgie to aizstāvēt un izplatīt. Uh, Nu, lūk, jā, <clears throat> viens ir, protams, pasludināt šo baznīcas mācību, pasludināt Dievu vārdu evaņģēlija, vārdu pasludināt un to darīt, atrodot vislabāko veidu, ņemoj, ņemot vērā arī cilvēka vajadzības, bet vienlaikus arī aicinājums, lai uh, Tas, kurš ir jau iepazinis evaņģēlī patiesību, arī to spētu tālāk eh, sludināt ar savu dzīves piemēru un paraugu, eh, nebaidoties un, un, un izplatot šo evaņģēlī vēsti, turklāt arī aizstāvēt, eh, ja tas ir vajadzīgs. Un es domāju, ir vajadzīgs gana daudz un, un dikti aizstāvēt šo evaņģēlī vēsti, bez, bezbailīgi turklāt to, to arī darīt, bet atkal <clears throat> mums ir nepieciešamība iepazīt pašiem labi šo evaņģēli vēsti, lai mēs to apzinātos, lai arī uh, spētu aizstāvēt mums varbūt tās atkal to aktualitāti, evaņģēli vēstas aktualitāti ir jāatrod, jo mm, mm tikai tādos abstraktos terminos uh, bieži vien to uh, var arī novērot cilvēku starpā, kad eh, rodas bailes, kā es varu aizstāvēt uh, um, evaņģēļa vēsts, ka tā šķiet tik ļoti arkaiska un, uh, un, un nesasaistīta ar to realitāti, ka pašam pat ir kauns, nu, kas nozīmē, kas pieprasa nu, to, kā arī mēs, um, protams, katrs atbilstoši savām <clears throat> iespējām un statusam, bet tomēr um, uzzinām, mācamies, iepazīstam šo evaņģēlē vēzi baznīcas mācību, baznīcas doktrīnu, lai tad to spētu gan aizstāvēt, gan arī uh, izplatīt. Biskapiem jāapliecina baznīcas mātišķās rūpes par visiem cilvēkiem, vai tie būtu ticīgi vai arī neticīgi, un īpaša uzmanība jāveltīja nabadzīgajiem un neaizsargātajiem, pie kuriem kungs viņus iesūtīs sludināt evaņģēliju. Uh, Eh, un šis aspekts atkal izceļ eh, to, ka bīskaps savā ziņā ir um, mācītājs tajā konkrētajā teritorijā neatkarīgi no tā, kādi ir cilvēki. Ja ir sūtīts, tad ir jārūpējas par visiem, jo galu galā Kristus sarnāca visus pestīt un ne tikai tos, kuri jau man seko vai kuri uh, kuri piekrīt man, bet arī tos, kuri varbūt tās nepiekrīt man un iespējams pat uh, ir pret uh, mani, vai ne? Tikai tas jautājums, kā, kā viņus uzrunāt un kā uh, likt aizdomāties un varbūt tās mainīt arī savu, uh, savus uzskatus un priekšstatus, uh, lai varētu tiešām uh, E, izpildīt šo vēsti un pasludināt evaņģēlī. Un, jā, vēlreiz un vēlreiz tiek uzsvērts, ka e, neaizsargātie un nabadzīgie ir tie, pie kā Kristus nāca un arī bīskaps tiek sūtīts e, savā dīcēsē pie šiem neaizsargātajiem un nabadzīgajiem, lai par viņiem arī parūpētos. Uh, Eh, tā kā baznīcai ir, ir jāies, jāiesaistās dialogā ar sabiedrību, kurā tā dzīvo, bīskapu galvenais pienākums ir uzrunāt cilvēkus, aicinot, aicināt viņus uz sarunu un to veicināt. Lai šajā sarunā par pestīšanu patiesībā vienmēr būtu cieši saistīta ar žālastību un gudrību ar mīlestību nepieciešams, lai tām būtu raksturīga gan skaidra valoda, pazemība un labestība, gan arī pienācīga gudrība. Tātad e, baznīca ir aicināta veidot dialogu, dialogu ar sabiedrību, kurā uh, dzīvojam bīskapa pamat. E, viens no uzdevumiem, tāds pamat uzdevums ir uh, pienākums, ir uzrunāt cilvēkus, uh, aicināt viņus uz sarunu un veicināt šo sarunu. Um, nu jā, tas eh, laikam nenozīmē, ka eh, ar, ar postulātiem, ar tādiem apgalvojumiem vien pietiks, eh, kad jābūt, kā šeit tiek arī teikts, gana pazemīgam, gana sirdskudram un, un labestīgam, lai varētu ar, šiem, ar šo sabiedrību veidot dialogu, sarunāties, kad, nu, citiem vārdiem no manas puses izskan kaut kas, bet no otras puses arī skan, es uzklausu otru pusi un, un cenšos atbildēt uz, uz šo uh, otrās puses um, teikto, um, nu jā, un tā, nu jā, bet pieļau, ka tā ir arī tāda uh, problemātika, ar kuru, nu, ne tikai Latvijā, bet uh, ļoti izteikti, manuprāt, Latvijā mēs redzam, ka tādu uh, iztrūkstošo uh, elementu sabiedrībā un, un diskusijās, kas notiek sabiedrībā, kad mēs, mēs mākam un mīlam un, un esam gatavi uh, skaļi bļaut uh, savu viedokli, paužot, bet īsti dialogu neveidojot. Tas nav, tā nav bīskapa problēma, tā ir visas sabiedrības problēma, bet man šķiet, uh, no bīskapa puses sagaidot šo uh, dialogu, iesaistīšanos, aicināšanu uz dialogu, šo sarunu, varētu iespējams pat būt kā tāds piemērs vismaz Latvijas gadumā eh, plašākai sabiedrībai tajā, kā tad veidot šo, šo dialogu, kā veidot šīs, eh, man pat gribas teikt, attiecības ar eh, sabiedrību, un, un līdz ar to varbūt tās arī liecinot par, par patiesību, jā, nu tā. Uh, Kristīgās doktrīnas sludināšanā jāizmanto dažādi mūsdienās pieejamie līdzekļi. Un e, šeit ir uzskaitīti daži no tiem, kas, manuprāt, jau arī ir, e, ir savā ziņā pat novecojuši, lai gan tiek arī izmantoti ļoti aktīvi un uzskaitīšu. Sprediķošana, katehēzes, e, iepazīstināšana kristīgo doktrīnu skolās, augstskolās, visdažādākās konferencēs un sanāksmēs, publiskos paziņojumos, nozīmīgos notikumos, presē un sabiedrības saziņas līdzekļos, <clears throat> kurā, kuro, kuro šajās visās vietās, jo, kur tiek pasludināts, sludināt kunga evaņģēlijas. Nu, droši vien <clears throat> šie līdzekļi arī tiek izmantoti, redzam, izmantots ir arī radio, izmantots ir arī internets un, un visi šie uh, mēdīji, kas, nu, eh, kas nu mums eh, pa lielam ir arī eh, pieejami, bet, jā, manuprāt, viena lieta, kas iespējams nepietiekoši tiek risināta arī šajos dokumentos, ir, kā mēs to tematiski attīstām, jo um, rodas priekšstats, kad atrast jaunas veidus, kā sarunāties ar cilvēkiem, tiek izprasts kādu noteiktu līdzekļu lietošana, kā piemēram Facebook, radio, televīzija, protams arī daudz tādi tradicionālāku līdzekļi, kā katehēzes, prediķi, uzrunas, lekcijas un tā tālāk. Bet vai mēs runājam, vai mēs kaut kādā veidā arī pašu, pašu to valodu um, pielāgojam arī tām vajadzībām, lai cilvēkam, cilvēks varētu uztvert, uz, uztvert, saprast, iedziļināties tajā pat, ja arī neuzreiz pieņemt, <clears throat> bet vismaz uh, būt atvērtam, lai, lai šī saruna varētu notikt, jā. Uh, bet atkal tā ir laikam nav uh, tikai bīskapa uh, jautājums, bet kopumā baznīcas jautājums, uz ko tagad norāda. Katrā ziņā uh, biskupam pienākums ir eh, veidot šīs attiecības, šo dialogu ar sabiedrību un izmantot visas pieejamos līdzekļus, ehm, lai, lai to arī eh, darītu. Iesim muzikālā pauzē, pēc kā atgriezīsimies un paturpināsim šo sarunu par bīskapa mācīšanas uzdevumu, bet ja tu vēlies iesaistīties, tad sūti īziņas 2 66 77 272 vai zvani 67 969 131. Nāc, Jēzu, manā sirdī, un esi žēlīgs man. Tu manas domas dzirdi, tev manā dvēselē skan. Tu manas domas dzirdi, tev manā dvēselē skan. Sirds grib tik tevi dusēt, just mieru brīnišķu. Grib gaidīt tik un klusēt, lai tevi klausītos. Grib gaidīt tik un klusēt, lai tevi klausītos. Tu žēlastības skaisot skar manu dvēselī. Tu labam vietu taisot vien katru nezālī. Tu labam vietu taisot vien katru nezālī. Kā bērnu Pēc mīlestībā kvēlot pret tevi Dieva dāls. Pēc mīlestībā kvēlot pret tevi Dieva dāls. Kā pateikties tev spēšu, mans Jēzu labais Dievs. Teu sevi upure es nabaks grēcinieks, tev sevi upurēšu, es nabaks grēcinieks, lai teic un slavē tevi ikvienā radībā par visu dziesmas kanētu. Es sevi visu dodu, tavs prāts, lai notiktu. Es sevi visu dodu, tavs prāts, lai notiktu. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit ir priesteris Jānis un dienas katehēzē esam atpakaļ, lai runātu par bīskapa pastorālajiem uzdevumiem baznīcā. Un kā dzirdējām, viens no galvenajiem ir mācīšanas uzdevums. Turklāt gana izaicinošs uzdevums, jo uh, kā tiek rakstīts, nepietiek tik vien kā pasludināt baznīcā evaņģēlī veisti, bet vajag to darīt arī ārpus baznīcas tiem, kuri varbūt tās uh, citādi nemaz neuzzinātu un neienāktu baznīcā, ne, veidot šīs attiecības dialogu ar plašāku sabiedrību, turklāt uzklausot un, un, un, un savā ziņā pielāgojot šo veisti tādā veidā, lai, lai cilvēki tos spētu uztvert uh, pieņemt, un varbūt tās var mainīt savu dzīvi galu galā. Nu jā, dzirdējām par dažādām metodēm, sākot ar katehēzi un sprediķiem, veidzot ar visādiem citādiem veidiem, arī e, izmantojot mēdījus un tādas lietas, bet vēlreiz tikai atgādinot, jā, kad e, nā, tas e, iespējams karstais, karstā tematika par to, kādā veidā tad mums ir šī Eh, komunikācija jāveido un kādā veidā jāuzrunā cilvēku atkal un atkal tiek atkārtots par to, ka mācību saturam ir jāatbilst eh, patiesai baznīcas mācībai, bet arī klausītāju domāšanas veidam, spējām, vecumam, dzīves apstākļiem. Ehm, un šo mācību pamatā jābūt svētajiem rakstiem, tradīcijai, liturģijai, maģisteriem un baznīcas dzīvei. Uh, Nu jā, vienmēr jāņem vērā šis konteksts, kurā ir šie cilvēki, lai varētu viņus vislabāk arī uzrunāt. Mm, un jā, nu jā, izaicinoši, izaicinoši, bet ar to viss nebeidz, bīskapam ir arī daudzi citi uzdevumi, varbūt tās šeit uzreiz netiek minēti tie praktiskie uzdevumi, e, saimnieciskie dīcējas vadīšanas uzdevumi, bet tiek, vadī, e, tiek e, izcelti tieši šie uh, Eh, nu, kā tiek garīgā puse bīskapa eh, misijas garīgā puse, aicinājuma vai, vai kalpojuma garīgā puse, tad mācīt. Eh, cita lieta ir tautas svēdarīšanas uzdevums. Bīskaps ir aicināts tad, tad veicināt šo svēdarīšanu, dieva tautas, sev uzticētās dieva tautas svēdarīšanu. Uh, Un kas te šeit tiek teikts? Veicinot svētdarīšanas uzdevumu bīskapiem jāatceras, ka viņi ir izraudzīti no cilvēku vidus un iecelti, lai pārstāvētu cilvēks tajā, kas attiecas uz Dievu un upurētu dāvanas un upurus par grēkiem. Šajā bīskapu uzticētajā varā, varas īstenošanā viņiem pakļauti ir priesteri un diakoni. Nu jā, tātad <clears throat> iestāties pie Dieva par cilvēku, eh, par cilvēku lūgties, upurēt eh, par eh, grēcinieku atgriešanos, um, salikt visas dāvanas, lai, lai tiešām ik viens cilvēks atrastu šo ceļu pie Dieva un varētu pilnveid, iet šo pilnveidošanās augšanas, garīgās izaugšanas un, un atgriešanās ceļu. Arī priesteri ir um, priesteri ir konsekrēti par īstiem jaunās derības uh, um, priesteriem, lai būtu labi bīskapa kārtas līdzstrādnieki. Um, nu ja, tātad, eh, lai būtu eh, līdzstrādnieki bīskapam, priesteri tiek konsekrēti. Nu, bīskapi ir galvenie dieva noslēpuma pārvaldnieki, kā arī visas liturģiskās dzīves organizētāji, veicinātāji un glabātāji, viņiem ir uztic, ko, kas viņiem ir uzticie, ko viņiem ir uzticējusi baznīca. Uh, liturģijas, liturģiskās dzīves veicinātāji, glabātāji, sargātāji ir bīskapi, un dažreiz varbūt tās e, e, šeit mēs redzam arī tādu spriedzi, jo nu, katram jau ir savas <clears throat> varbūt tās e, estētiskās vaidzības un izpratnes un, un, un, un intereses un vēlmes un, un, un, un prasa, nu, piemēram, ir uh, nu šeit jo īpaši šajā beidzamajos gados ir izcēlies šis, šis saspīlējums starp um, tā saucamajiem tradicionālajiem um, baznīcas liturģijas uh, piekritējiem un, un, un kā teikt, šī brīža um, liturģijas, baznīcas, oficiālās liturģijas, ja tā varētu teikt, uh, sekotājiem. Uh, nu jā, un <clears throat> viena lieta, ko mēs varam izsecināt no šī teksta, no baznīcas e, Vatikana otrā koncila teksta, kas ir autoritatīvākais avots, no kura mēs varam uzzināt par to, ko baznīca māca un ko baznīca saka par dažādām lietām, ir, ka bīskaps ir atbildīgs e, nevis e, kāda maza grupa, nevis kāds atsevišķs priesteris, nevis kāda atsevišķi laji, Bet bīskaps ir pirmais un, un galvenais atbildīgais par liturģiskās dzīves organizēšanu, un, un, un tas nozīmē, ka dažreiz varbūt tās arī e, var nepatikt e, kaut kas, e, kā bīskaps ir nolēmis un pieņēmis kādas lēmums, piemēram, mēs pasakot, ka tādas tradicionālās mises nevar svinēt, jo, piemēram, mēs cilvēki ne tikai grib svinēt šīs misijas, bet arī eh, sēž ķelšanos baznīcā uzskatot, ka eh, tās ir vislabākās un pareizākās misijas, neņemot vērā to, ka baznīca pāvests un visa baznīca ir, eh, kā teikt, noteikusi, kā vislabāk mūsu šī brīža situācijā mēs uh, varam lūgties un svinēt liturģiju. Nu jā, bīskapam, bīskapam ir tas smagais uzdevums arī šajā gadījumā, kā teikt, vadīt dieva tautu un, un pateikt, kas būs pareizākais, labākais šajā situācijā, veids, kā mēs varam šo kopīgo baznīcas lūkšanu praktizēt, kā mēs varam svinēt svēto misi kopīgi. Nu jā, un, un cilvēkiem, dievu tautai, tas arī ir jāpieņem, <clears throat> pat ja arī dažreiz varbūt tās gribas kaut kā citādāk, kaut ko citādāku, eh, eh, atgriezties pie vecā, eh, pie tā saucamā tradicionālā, bet ja bīskaps uzskata, ka būs labāk, ja mēs visi vienotībā paliksim pie oficiālās baznīcas liturģijas, šī brīža esošās liturģijas, tad arī tas ir tomēr jāpieņem. Mani, nu, tā, tā tas ir vienkārši. Un šeit vēlreiz tikai uzsvērta tā bīskapa autoritāte arī šajos lēmumos. Uh, un, un kas, nu jā, dažreiz jāsaka, kā ir, prasa paklausību <laughs> bīskapam. Nu tā lūk. Um, tāpēc bīskapiem visi spēki jāveltīja tam, lai ticīgie Euharistijā aizvien dziļāk iepazīt un izdzīvot lieldienu noslēpumu, veidojot vienu miesu. Bīskapiem ir jādarbojas tā, lai visi viņa gādībai uzticētie būtu vienprātīgi lūkšanā. Tā lūk. <clears throat> Nu, un tas droši vien arī nozīmē, jā, kad, kad bīskaps savā varā, savā autoritātē, tad arī pieņem lēmumus mm, par to, kādā veidā mēs uh, Eh, lūksimies. Eh, nu, eh, protams, skaidri tie, kas varbūt tās pārmet, kad liturģija mūsdienās varbūt tās ir pārāk, um, nu, nezinu, kādu vārdu lietot, um, tādā padarīta vienkāršāka, vai ne, um, un, un aizmirst ir tie vecie, tradicionālie kaut kādi uh, nezinu, riti vai, vai, vai žesti vai tāpat latīņu valoda un tā tālāk, nu, bet eh, svētā gara gudrībā bīskaps kopā, bīskapi kopā ar pāvesti ir pieņēmuši šādu lēmumu, kad eh, ejot saprotot cilvēka, mūsdienu cilvēku arī tādu uztveri un vajadzību, kad eh, viņam ir vajadzība arī saprast to, kas notiek, kur, kur cilvēks piedalās, bīskapi pieņēma šādu lēmumu, jā. Un, nu, un bīskaps tad arī uzņems atbildību veicināt šo um, lūkšanas vienotību eh, sev uzticētās tautas vidū. Nu, tālūk, biskapam, biskapiem kā tiem, kas vad un uz pilnību jācenšas palīdzēt augt svētumā saviem klēra locekļiem, konsekrētajām personām un lajiem – <clears throat> jāveicina, jāaicina uz svētumu, uz svētu dzīvi ikvienam uh, savas diecēses uh, ticīgajiem, gan, gan priesteriem, gan konsekrātām, kloster cilvēkiem, gan arī lajiem, jeb dieva tautai. Un viņu pašu pienākums ir sniegt svētuma paraugu ar mīlestību, pazemību un dzīves vienkāršību. <clears throat> Nu, jā, tas, eh, tas, par ko mēs tik bieži vien arī atsaucamies un runājam, kad eh, viens ir mācīt, eh, gudri mācīt, bet kas cits ir ar savu dzīvi apliecināt un tādajādi mācīt cilvēks. Un šeit arī tiek norādīts, jā, tas dzīves svētums, uz ko tiek aicināti visi mm, dieva tautas locekļi, priesteri, konsekrētie vai lai, Eh, eh, visspēcīgāk var tikt īstenots ar bīskapa paša bīskapa eh, dzīves piemēru, tādu svētas dzīves piemēru, ar mīlestības pazemības un dzīves vienkāršību. Nu, jā, ehm, tāpēc droši vien arī mums, kā dieva tautai, visiem ir jālūdz arī par saviem bīskapiem, lai, lai tiešām viņi spētu šo augsto un cēlo un tādu um, ideālu arī īstenot savā dzīvē, lai, lai viņi tiešām šo savu aicinājumu īstenot un lai līdz ar to arī palīdzētu mums iet mūsu atkal uh, dzīves aicinājumu ticības ceļu. Lai viņi, bīskapu vada, sev uzticētās baznīcas uz svētumu tā, ka tajās pilnībā izpaustos Kristus vispārējā, vispārējās baznīcas gars – Tātad eh, nevis eh, kaut kādā izolācijā un, un, un no nu, tādā izolācijā un, un kaut kādā šķelšanās garā vestu, bet lai tiešām caur šo savu bīskapa kalpojumu, savu bīskapa piemēru, svētas dzīves piemēru arī atklātu šo um, vispārējās katoliskās universālās baznīcas um, um, no klātbūtni, to, kā baznīca dzīvo, uh, um, par ko baznīca runā, ar ko baznīca dzīvo eh, šajā konkrētajā brīdī, lai tas, lai to varētu uh, uzticētā Dieva tauta arī piedzīvot un, un sajust, un līdz ar to ar šo kopības un vienotības uh, garu uh, gūt un, un būt spējīgiem arī līdz ar to aizvien lielākā mērā būt vienotiem ar baznīcu, tā vismaz domāju. Jāveicina tas, lai rastos aicinājumi uz priesterību konsekrēto dzīvi un īpaši misionāri aicinājumi. Un biskupam arī šādi, šādi uzdevumi ir eh, aicināt, eh, veicināt, aicināt, veicināt eh, priesterības un konsekrētās dzīves, tātad kloster dzīvi arī šos aicinājumus, tāpat tās kā uh, misionāros aicinājumus, lai rasto šādu aicinājumu. Mm, un atkal, tā ir tematika, par ko ir ļoti daudz un dikti runāts un spriests, kā to vislabāk varētu izdarīt, jo tas, kā jau saprotam, nemaz tik vienkārši arī um, nav, it īpaši mūsu laiku sabiedrībā, kas varbūt tās noraida jebkādu šādu pastāvīgu un uzticīgu aicinājumu arī ar savu tādu askezes, askezes, asketisko dzīvesveidu, um, asketiskiem dzīves principiem. Jā, varbūt tās kādam tas izklausās mm, neparasti, bet, bet jā, ar priesterim ir šis aicinājums uz tādu asketisko dzīvesveidu, balstoties evaņģēlija, um, evaņģēliskajos padomos, ja, un, un tos cenšoties īstenot ar savā aicinājumā, savā, uh, savā dzīvē. Uh, Mm, jā, vēlreiz un vēlreiz gribas atkārtot pārlasot šos tekstus, eh, nu, kad šis eh, mm, ne tikai priestera uzdevums, kā iepriekš mēs par to lasījām, vai ticīgās tautas apustulāta uzdevums ir izaicinošs, bet vēl jo lielākā mērā eh, izaicinoši ir bīskapam kalpojums vai misija, kas viņam tiek uzti, uzticēta un, un, un, un visa uh, visas, viss šis mācīšanas uzdevums un svētdarīšanas uzdevums uh, ietver, uh, tā izklausas gana daudz arī um, upuri no pašā bīskapa, lai viņš spētu šos uzdevumus veikt. Uh, jā. Vēlreiz gribas atkārtot, jā, ir tā vērts, lai lūgtos, lai tiešām uh, bīskapi uh, šos uz, savus uzdevumus varētu arī uh, labi, uh, labi veikt un pildīt un, un vadīt baznīcu līdz ar to. Um, bet šobrīd aiziesim vēl vienā mazā muzikālā pauzītē, pēc kā atgriezīsimies un noslēgsim šo dienas eh, katehēzes sarunu par bīskapa pastorālajiem uzdevumiem baznīcām.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 uzdevums, kas biskupam ir uzticēts, ir, protams, vadīt un, kā šeit tiek teikts, ganīt dieva tautu. Tātad vadīt, e, uzticēts ir vadīt dieva tautu. Un kas tad šeit tiek teikts? Nolasīšu nelielu paragrāfu. Veicot tēva un ganītāju uzdevumu biskupiem, savas tautas vidū jābūt tiem, kas kalpo labajiem ganiem, e, kas pazīst savas avis, kuras savukārt pazīst viņu lai viņi ir kā īsti tēvi, kuri mīlestības garā rūpējas par visiem un kuru autoritātei, kas saņemta no Dieva, visi vienprātīgi un ar atzinību pakļaujas, lai bīskapi sapulcina un vada savu ganāmpulku tā, ka visi apzinādamies savus pienākumus dzīvot un darbotos mīlestības kopībā. Viens mazs eh, paragrāfs, bet tik eh, pilns ar, ar, ar to ideālu, ar to uh, Eh, evaņģēlisko tādu eh, radikālismu, kas, eh, kas tiek prasīts gan no bīskapa, gan arī no pašas baznīcas, tātad no dieva tautas, tādā ziņā domāju, pašas baznīcas. Tātad veicot tēva un ganītāja uzdevumu, nu, ganītājs, jā, droši vien uzreiz asociēs, kā jau es minēju, ar, ar, ar um, tādu senāku varbūt tās eh, tradīciju, kur eh, ganāmpulki tika eh, ganīt, ka kāds cilvēks bija, kurš rūpējās un gādāja par to, lai būtu šie, šie lopi drošībā, drošībā, drošībā un pēduši un tā tālāk, un atrast ceļu gan uz šīm ganībām, gan mājās un tā tālāk, bet ne, otrs ir tēva, tēva simbols, tēva tāda uh, Um, tēls, kas tiek uh, piedāvāts, un, un, un atkal, uh, es domāju, šie abi divi tēli var būt arī gana izaicinoši um, mūsu laiku, mūsu situācijās un, un tajā tādā, uh, nu, nezinu, kā lai pasaka, brīvībā, kur, kur protams, kad tiek noraidīti šāda veida tēli kā tādi autoritātes mums, un tomēr <clears throat> bīskaps tieši šādā veidā tiek aprakstīts kā tēvs un ganītājs. Un eh, turklāt arī e, tiek raksturots šis bīskapa kalpojums kā kalpot, kal, ar vārdu kalpot e, tiek raksturots šis bīskapa, šī bīskapa misija, bīskapa uzdevums kalpot, e, būt kā labajam ganam, kurš vienlaikus pazīst savas avis, e, Eh, savu tautu, kas ir uzticēta, kurai viņš ir sūtīts kalpot un kuru viņš ir sūtīts vadīt. Eh, ne? Un, un arī, lai šī eh, tauta, kur, pie kuras viņš ir sūtīts, lai arī tā tauta viņu pazītu. Ne? Tātad, lai īstenot savu misiju, bīskapam ir jākalpo, lai īstenot savu vadītāja um, uzdevumu, bīskapam ir jākalpo un jāpazīst sava uh, tauta, tāpat tās kā tautai ir eh, jāpazīst savus eh, vadītājs, eh, savus bīskaps. Ehm, jāpieņem viņa autoritāte, viņa rūpes un mīlestība, kuru viņš kā tēvs izrāda un kas viņam ir uzticēta no Dieva, ko Dievs viņam ir uzticējis. Un līdz ar to arī mm, tiek pieprasīta tāda pakļaušanās, pakļaušanās un vienprātība bīskapā autoritātei. Lai viņš varētu arī pulcināt visu tautu vienopus, un lai šī tauta varētu dzīvot un darboties kā tāda mīlestības kopiena. Nu, jā visu cepuri nost, visu cieņu <laughs> biskupiem, Eh, ar šo vienu aprakstu eh, mēs domājam, varam daudz un dikti runāt un spriest un, un mēģināt analizēt un saprast. Protams, kad eh, mūsu bīskapi, kas šobrīd ir pie, teiksim tā, varas, <laughs> kuriem ir uzticēts šīs uzdevums, es domāju, kā jebkurai autoritātei, ne jau tikai garīgai autoritātei, bīskapiem nākas gana daudz arī uh, Eh, ciest un, un, un piedzīvot galvas sāpes eh, par visādām rūpēm un arī par to, kā īstenot šo, šo no nu, tādu augsto ideālu, kas eh, bīskapam ir izvirzīts. Šobrīd, kā jau es saku, mēs nerunājam par, par viņa <clears throat> bīskapa, tātad uh, tiem uzdevumiem, kas, kas, ir, kas arī ir jāveic, un, un tātad šie administratīvie uzdevumi, e, par kuriem jāparūpēs arī ir pīskapam, bet šeit mēs pārdomājam vairāk arī no tāda, no garīgās e, perspektīvas skatoties uz pīskapa pienākumiem, bet varbūt tās arī nonāksim līdz, e, līdz šiem praktiskiem. Katrā ziņā ceru, ka kādā brīdī būs iespēja aprunāties arī ar kādu no mūsu bīskapiem, lai lai redzētu, kā paši bīskapi ehm, šo viņam uzticēto, viņiem uzticēto misiju uzdevumu ehm, pilda, eh, kā izdodas un, un kā var būt tās, kur, eh, kur vairāk izaicinājumi un tā tālāk, un no pieredzes dzirdēsim, kādus, kādus bīskaps runājam. Bet eh, šajā rītā gan – Visiem teikšu sirsnīgs paldies, ka bijāt kopā ar mani. Tiksimies jau nākošajā dienas katehēzē, kur mēs jau pārdomāsim nedaudz vairāk, eh, ko tad šis dokuments mm, dekrēts par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā saka attiecībā uz bīskapu uzdevumu vadīt eh, viņam uzticēto diecēzi. Um, uz tikšanos jau nākošajā reizē. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!